Po zoti Sulaj gjithashtu. Alta mirë mëngjesi. Dhe, dhe Lori, Lori. Që bën regjinë e Club TV-s. Ne jemi prapë këtu. Data 31 korrik është um, e enjte. Edhe sot, po. Po. Iku dhe korriku. Edhe nesër. Iku dhe emisioni Jeri. Iku dhe emisioni. Kështu ta lashë ty ta thoje. Nëse, ehm, um, mua mbahet mend. Mbahet mend. Më kujtohet. Mm. Kur ishim kur ishim tetëvjeçare, kur ishim shumë klas 6, klas 7. Edhe ishin un kam qenë te Sabaudin Gabrani me shëra fjala. Ktu te 21 dhjetori. Aty ka qenë shkolla që kam bërë tetëvjeçaren me Po. Ka ndryshuar shumë, është bërë edhe më e mirë. Normal. Është zgjeruar, ku do të thashë, është bërë në formë L-je, nuk ka qenë ashtu. Ka ndryshuar lukun. E, e. Ka qenë e vjetër kur shkonim ne Jo dhe, aq e vjetër. E pastër, por Nëse. E bëjmë për shkak të muri i shkollës ka qenë gjithmonë i shkatërruar në një në një pjesë uh, anësore nga mhm. mbrapa mm -hmm. dhe gjithë njerëzit e lagjes dilnin mes përmes i binin shkurt. Por shkollës ka qenë gjithmonë rrugë. Ai sa mbaj mend unë kur isha i vogël, ishte rrugicë që dilnin gjithë njerëzit për të 21 dhjetori. Ëh. Mm -hmm. Vonë mbyllë. Nuk prekte njeri gjë me dorë, po ashtu ishte. Ai muri ishte i rënë, dera rrinte hapur e njerëzit kalonin nëpër të. Domethënë jo dha ish rregull, tani s'e bën dot më. Kanë qenë më të ndershëm. Ndoshta. Ose më të frikësuar. Ndoshta. Po s'kishte çfarë vidhje, çfarë do vidhje? Çfarë do vidhje? Vidhje shtupat dhe sa e kishe kishe mbet në një gjë aty. Ose bankat e shkollës. Ehm. Kështu që kishte çifte. Po jo, po doja të thosha që në E ke vështirë shumë cepat e shkollës e paralelit aty janë gjithmonë kështu. Mm. Nëse kur binte muzgu ishin vinin çifte. Gjithmonë vonë te shkolla. kafe. Transformoi çdo gjë. Dini dini dini çifte po. Duket si jetë paralele, ditën një jetë tjetër dhe sa bie muzgu fillon një jetë tjetër. Kam përshtypjen se po. Kalamajtë nuk afroheshin më. Po ishte ishte territor fëmijësh për kohën kur un flas, për mm. paraditën, sidomos ato paraditet e fundit të shkollës. Ato ditët ku asnjeri nuk ishte, si thua, çdo gjë ishte e relaksuar, mm. disiplina kishte rënë, zyshat ishin bërë më të ëmbla. E kuptoj mm -hmm. nota nuk viheshin më, çfarë kishte për t'u bërë ishte bërë si mësim, ishin mbaruar ato programet ku diun. Mm -hmm. Edhe ne që do të ishte vetëm fizikisht. Po. Ditët e fundit ishin për shkollën shumë. Para një vere dhe pastaj fillon dhe ekstremi dhe aventura Okej, okay, dakor, do filloj emisionin Zyrtarisht tani në klubin e mëngjesit Miq të dashur për po më kërkën Miste zyrtarisht, okej, okay, ja ku vjen Ora, 7 e 2 minuta Well, you are Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1845, ushtria franceze prezantoi saksofonin e grupit të saj ushtarak. Instrumenti ishte shpikur nga Adolf Sax nga Belgjika. Në vitin 1955, Marilyn Bell nga Toronto e Kanadas në moshën 17 vjeçare u bë personi më i ri i cili noton në tunelin English Channel. Në vitin 1964, këngëtari Jim Reeves ndërroi jetë në një aksident ajror në Tennessee në moshën 39 vjeçare. Në vitin 1964, sonda amerikane e hapësirës Ranger 7 transmetoi fotografitë e sipërfaqes së Hënës. Në vitin 1991, Presidenti amerikan George Bush dhe presidenti sovjetik Mihail Gorbachev nënshkruan traktatin për reduktimin e armëve strategjike në Moskë. Në vitin 1996, këngëtarja Alanis Morissette filloi turneun e saj të parë përpara 15000 fansave në Vancouver. Në vitin 2006, Fidel Castro i lë pushtetin përkohësisht vëllait të tij Raul Castro. Sot është dita e patentave, duke shënuar kështu hapjen e zyrës së patentave amerikane në këtë datë në vitin 1790. Patenta e parë iu dha shpikësit Samuel Hopkins nga Vermonti për procesin e tij për të bërë kripë potasiumi. This is Club FM 100.4. Ora shënon 7:10 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që të ndodheni. Mirë se keni ardhur miq të dashur, ju përshëndesim fort nga klubi i mëngjesit. Po shikoj një histori që është me të vërtetë interesante që um, është zbuluar, si thua, E ke parasysh ndodh një ngjarje mm. dhe secili ka atë versionin e tij. Versionin e tij. Normal. Ti e shikon një gjë të ndodh, pastaj flet me 3-4 vetë të tjerë që ishin aty dhe dëgjon që secili e ka parë disi ndryshe. Mm -hmm. Në qoftë se secili prej këtyre njerëzve do të fliste me një Tjetër që s'ishte aty do i tregonin atij pastaj histori që nuk janë domosdoshmërisht në përputhje njëra me tjetrën. Megjithatë, çfarë ka ndodhur? Megjithatë, kjo gruaja, ë, uh, për të cilën do të flasim, është një është një vajzë e re në fakt. Quhet Sara Elizabeth Soto. Mhm. Mm po. Kjo u arrestua në datën 22 prill të vitit 2013, altin në Weatherford, Texas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po për çfarë u arrestua? Po një zotri që jetonte në shtëpinë e tij atje në Weatherford, në Texas. Mm -hmm. Thotë që dëgjoi zhurmë natën, një natë. Dhe kur u ngri nga gjumi pa uh, atë portën që kanë për kafshët, hapin ndonjëherë derën dhe bëjnë një hyrje për për kafshë, për qenë ose për maca. Ëh. Mhm. Edhe ka një gjë elastike, kështu që maca mund ta shtyp, pastaj pa bie prapë në vend si kapak edhe. Mm -hmm. Qëndron e hapur, tash është e vogël sa që dikush nuk mund të hyjë. Por dikush e kishte shqyer atë. Oh. Po. Dhe ky pastaj futet në banjo. Hap atë perdhen e dushit. Dhe ç'të shohë? Lakuriq siç e ka bërë nëna. Kjo duke u mbledhur kruspull në banjo është Sara Elizabeth Soto. Wow. 25 vjeçarja. Ehm, po kjo kishte ngatërruar shtëpinë apo? Kjo nuk kishte ngatërruar shtëpinë. Ka pasur një hall. Jo, kjo ishte, kjo ishte në një hall. Kjo ishte në një hall. Megjithatë është arrestuar për uh, këtë që ka bërë. Për shqyerjet. Mm. Dhe tani një vit më vonë flet me MTV-n, sepse kjo ka një talent. Është repiste. Oh, mm. hip hopiste. Mm. Oh, yeah. ka amatore, është kështu nuk është se është shumë mirë, por që mm. provon. Dhe kjo ka treguar se çfarë ka ndodhur. Tani se si e gjen veten njeriu në orën 3 të mëngjesit në shtëpinë e një të panjohuri, lakuriq në vaskën e tij, duke u dridhur. Dhe ai thërret policinë thotë, "Hajde ju lutem ma merrni sot se ka bërë një krim, ka ka hyrë në vaskë pa leje." A ku di unë se çfarë? Kush është kjo? Plaku nuk e njihte fare. A ku gabim ka bërë? Po, po. Kështu që ëm um, do ju tregoj. Dhe ky gabim ka bërë. Çfarë do të kishe bërë sipas teje? Po, të paktën policinë s'do ta merrte. Mm. Do të merrte vajzën, të merrte një batanije, edhe t'i thoshte. Ç'e ke hallin. Po. Në fund ajo thjesht një kështu ka pasur, një moment rrëfimi. Mhm. Mm po ka qelluar në derën e gabuar, kur i thonë. Ç'është është thotë kjo tani, se ka ndodhur atë natë Për MTV-në Atë natë kjo vajza Se si gjërat mund duken ndryshe tani në anën tjetër mm -hmm. Ti ça mendon për shembull Ti ça mendon Çfarë e ka sjellë atë Çfarë e ka sjellë atë Në atë situatë Në atë gjendje Shëndet Olta Ta zëmë Unë po them ty Ja ku e ke 25 vjeç Lakuriq Tek shtëpia e tjetrit ka hyrë nga ajo e qenit. Te shtëpia jote Altin. Edhe rri lakuriq në banjë, e kupton? As ka vjedhur gjë asnjë gjë. Thjesht po vjen. Tre mëngjesit ora. Zgjohet xhaja e gjen, thërret policinë thotë hajde merreni se më ka shqyer derën. Çfarë e ka sjellë? Hë pra. Po t'i ndodhte Altinit kjo për shkak. Jo, nuk ka. Si do mendoj? Nuk mendoj se mund të ketë ndodhur. Nuk mendon dot. Thjesht Ndonjë arsye kështu psikopat. Ndonjë arsye kështu psikopat. Nuk është psikopat. Nuk është psikopate. Mm -mm. Por çfarë ka ndodhur? Na e thuaj tani. Tani, çfarë ndodhi është që e para punës kjo mori vesh, mm. kishte marrë vesh atë natë se ishte adoptuar. Oh. oh. Po. Mm. Dhe ishte në një gjendje mendore të rënduar, kështu kishte marrë vesh që mami i saj nuk ishte mami i saj, por kishte pas një mami tjetër etj etj. Mm. Gjithë ato gjëra domethënë që mund të shkojnë nëpër mend një njeriu që është 25 vjeç kur mëson se është i adoptuar. Mm -hmm. Kështu që kishte marrë eh, Nissanin e vet, Dhe del për një xhiro për t'u qetësuar. Po, rreth 100 kilometra larg nga shtëpia. Po. E përplas. Edhe e hedh Nissanin në një kanal. Mm. E kupton po. Kështu që ajo ë um, thotë që vjen policia atje, e gjen makinën. I thonë ke përplasur makinën, po kam përplasur makinën. Ëm um, dhe nuk e marrin. Nuk e lënë as të flasë në telefon, i thotë kjo kam nevojë, thotë që të marr në telefon diku se jam ah. jam 100 kilometra larg, e kam shpinë shumë larg. Mhm. Mm Policia i thotë bëj çfarë duash. Po na, tha, shko gjej një telefon, merr në telefon, thonë nuk kemi punë me ty. Kështu që thotë ajo unë nga frika e madhe, a që ishte që isha, mes të... isha në mes pyllit, tha larg nga shtëpia. Fillova t'u bija dyerve në shtëpi të ndryshme, tha, po nuk më hapnin. Mhm. Mm e kupton? Derisa arrita te kjo shtëpi. Tani kjo shtëpi Kishte këtë vrimën e qenit. Po. Unë nuk hyra nga vrima e qenit, thotë ajo. Por unë jam zgjatur nga vrima e qenit ah, dhe kam hapur dorezën nga brenda. Mm, mm, mm. Po që ta bëja atë gjën, e kam shqyer një çik atë gjën, që të arrij te dora dhe kam hap dorezën dhe kam hyrë si njeri, thotë. Mm -hmm. Dhe pastaj ai më ka dëgjuar. Unë doja të përdorja një telefon, por kërkoja për telefon në shtëpi, më dëgjoi, tha unë dëgjova që u ngrit dikush. Dhe, dhe vajta në banjë. Dhe nga që kisha frikë se mos Më qëllon dhe me ndonjë pushkë, me ndonjë çifte, thashë më mirë lakuriq se, Që ta shikojë që s'jam e armatosur mm -hmm. Se sa Se sa të më të kujtojë se kam, kam fshehur ndonjë gjë A kam ndonjë kështu Armë dhe të kot Ashtu, do, po të rri kështu, tha ajo Do ta kuptojë që jam në hall Jam në, mm -hmm. kam ndonjë kështu problem. E, kam ndonjë problem dhe nuk do më gjuajë okay. Se aty momenti ishte tha Ma, ma fuste një me për vetëmbrojtje. Me çifte edhe mbaronte mbaronte llafi shpejt. Kështu që unë kështu po e logjikoja, ëh, prandaj u zhvesha. Okej. E drejtë. Kështu që Altin ti the që është e çmendur. Duket si gjë shumë e mençur tashi. Tërhiqem. A nuk do doje ti të kishe një shoqe si kjo? Që po, di ça të bëjë natën. Po, po. Mund të përfundoj i arrestuar. Se thirret policia, po se është kjo pjesa që vjen policia e marrin e arrestojnë. Por e mirë menduar se gjë. Po e mirë menduar. Ajo mund t'i kishte futur një shqelm policit për shembull. Në vend aty ku i dhemb, aty ku duan. Aty ku duan dhe ishte arrest, po ja pra, e njëjta që pse kjo Ndjeva për po dilte kështu që me MTV-në, po një, një vit më pas, intervistë. Pse kalove nga vrima e qenit? Nëse kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim 7:17 minuta kanë në këto momente. Jeni me Club FM në 100.4 The 1975 me Girls Mirë se keni ardhur është ora tani 7.25 minuta Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së gjithashtu um, është kohë vere tani kohë plazhi dhe gjithsesi ndodhin dhe këto takimet po themi me rroba banjo mm. Ku njerëzit që pëlqehen Zakonisht gjuhen. Pëlqehen, gjuhen, jo vetëm që gjuhen, por por dua të them edhe këtë gjë që ëm um, tani ke, domethënë, njerëzit janë më të ekspozuar. Ti e shikon atë tjetrën kokë e këmbë. Po. E vërtetë. E shikon domethënë. Te rrobave. Po. Gjithçka. Edhe nuk ka dhe aq shumë surpriza pastaj të mbetura, në sensin e mirë të fjalës. Nuk i lë vend imagjinatës. Po, kështu që ti e di që. Okej, okay, kjo qenka shumë e mirë. Mm -hmm. Dhe ti e di që nuk do të dali Pyetja është kjo. Si, kur ti e shikon që po, se edhe ajo po të jep sinjalet, ëh, po, nuk mund të po, shkosh kështu. Sigurisht, kur e shikon që mashkulli shkon, cilat janë gjërat ka interes. Më interesante, më efektive për të thënë kur ti e pëlqen dikë në plazh. Po nuk e njeh, e kupton, është e panjohur. Është e panjohur. Do që ta njohësh. Do që ta njohësh. Mm. Do të thuash diçka, do të nisësh një Një bisedë, ku di unë tani? Do të hysh në muhabet. Do të hysh në muhabet, po si të hysh në muhabet pa ngjar si kaqol apo kaqole? Po. Sepse kjo vlen për të gjithë, po sigurisht ka mm. shumë raste ku vajzat shikojnë ndonjërin, kështu se edhe meshkujt janë të rrallë, e kupton që të bien në sy, po është një që është i mirë, kështu që edhe goca duhet të hidhet se Shko me marrë gjërat? Po, po sigurisht. Ia mori tjetra. Ose hajde merru me halldupët pastaj. Se kështu ka sa të duash, e kupton? Po, të mirë ka pak, është ideja. Ideja. Kështu që më thoni mua. Tani je çfarë mund të thotë e koklavitur. Po, çfarë mund të thotë një mashkull për shembull që ty ta zgjon interesin? Ai e ka të vetin të ngritur, por por por ë uh, ideja është këtu. Ideja është jo vetëm jo vetëm jo vetëm që Të jetë interesant Por që, domethënë, nga njëra anë të jesh interesant Por nga ana tjetër edhe se si mos të prishësh punë Çfarë të mos thuash, ndoshta është. Dhe ideja që ti ta pranosh ti. Dhe ideja po, është që të të bëhet edhe një takim më pas, ose mos të ngelet vetëm me aq. Po sigurisht, po pra, mm. që kjo të të, të lind diçka. Të lind diçka. Kjo mund të jetë një dashuri shumë e bukur. Ë, po, po pra unë do mendoj që do vijë vajza edhe çfarë do të thotë. Dhe dua edhe ti të më thuash se çfarë mund të thotë një vajzë që mhm. ty do të interesonte. E kuptoj. Se Ju kemi të rinë në emision, kështu që mund na japë jetë. Tani unë nuk mund të them uh, eksaktësisht se cilat do jenë fjalët që duhet përdorur, mm, por po, në radhë të parë, gjëja që mua më bezdis për shembull, mm -hmm. është kur nuk prezantohen. Më, për mua është e rëndësishme kur dikush vjen dhe prezantohet, se kjo është gjëja më normale që gjithkush bën. dhe vjen dhe thot përshëndetje, un jam filani. Ti e nise me një negativ, çfarë çfarë nuk duhet bërë? Është... Un po them çfarë nuk duhet për të dalë ndoshta tek ajo që duhet. Fillim fare prezantohesh. Duhet të bëhet prezantimi, sepse nëse ti vjen si i fort i lagjes dhe thua hë mo ça bën e mira, un nuk kthej fare përgjigje për shembull. Domethënë i fort i kujt lagje është kjo? Po ç'rëndësi ka, un mora një shembull. Po ça bën Hë mo ça bën e mira. Nuk ka rëndësi, nuk dua të them fare, por në momentin që ti vjen bëhet prezantimi, se ndryshe mua nuk nuk më ngjall asnjë lloj interesi nëse ti nuk prezantohesh për për të marrë mundimin dhe për të hyrë në muhabet me ty. Okej. Ndërkohë që Altini do thoshte që si nis një vajzë. Ë për mua nuk kish s'ka shumë rëndësi, si të më thotë emrin si mos të më thotë. Okej, dakor. Po do të thoja, do thoshte për mua. Ti shikon. Po vërtet. Se si, se si e shoh unë, se si është në të vërtetë. Okej, po ti vetë ç'do të bëje për shembull kur Kur dikush është interesant, shumë çfarë çfarë do çfarë mundohesh që të Unë do jepja sinjalet e duhura që ai të vinte. Çfarë do ishin këto për shembull? Teknikisht. Konkretisht nuk di të them po. se kjo duhet të Po të hash akullore për shembull. Po jo, jo. Po ja kam thënë. Po jep sinjalet, po, nëse dikush të tërheq, tani unë nuk di konkretisht ta them me fjalë sepse është aq e brendshme dhe vjen mm. aq e natyrshme sa nuk është se ti rri dhe men, ose të paktën unë nuk rri dhe ta mendoj. Ai gjatë domethënë dhe thjesht është automatike. Dhe thjesht ndodh, është kaq. Është kaq. Po kur nëse s'i merr vesh ai për shembull? Po, puna e tij, është problemi i tij. Po i gjuan me një gur shumë. E humbi, e humbi shansin. Pastaj se ty edhe ty pastaj të bie interesi. Duhet t'i kapësh sinjalet. Zgjuarësia e dikujt është kur ti e kupton se çfarë sinjalesh po të jep dikush. E kupton. E, e si do t'i besoj? Ta them dhe diçka tjetër. Po, çfarë më bezdis mua seriozisht mm, tek mm. dy njerëz të panjohur, po. kur vjen një pyetje e rastësishme pas 30 sekondash. Domethënë kur një panjohur thot ty, pyet ty. Cili është koncepti yt për jetën? Thot ai tipi. Mm. Filozofi. po ti nuk e njeh. Ti jeri, ti jeri ke duke u munduar të bësh filozofi në fillim, për mua yeah. ke humbur pra. pikët maksimale. E kam fjalën ti ke drejtë se ti je në plazh me rroba banje, ti ça koncept ti ke për jetën në shpak. Po nuk ka lidhje, mund të jesh edhe në dimër me golf Altin, nuk ka lidhje rrobat e banjës. O ti ti e fali. Ti përgjigjesh. Ti je Altini i klubit të mëngjesit? Po un jam. Po çfarë koncepti ke ti për jetën? Mundohem t'i marr thjesht gjërat. Ja, ja s'i përballon ai. Nuk është puna te përballimi, se ti mund ta përballosh. Unë nuk po them që ti nuk e përballon dot një pyetje. Por thell thell në në pjesën tënde të brendshme. Në vetminë tënde. Ti jo në vetminë tënde, në pjesën tënde të të brendshme, ti nuk është se do i do të do të japin ndonjë kuriozitet aq të madh sa për të ndenjur akoma më shumë. Okej. Okay. Ehm, um, Olta. Jo, nuk e pyesim më. Unë kam mbaruar nga këtë punë Altin. Për Oltën, për Oltën kanë folur. E kupton si që Okej. E lëmë Oltën. Tani ka filluar vajza Altin. Ju jove jas jeltin. Jas jeltin i klubit të mëngjesit. Po. E, e brezi vjetër. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Është Love Somebody nga Maroon 5 që dëgjojmë në këtë moment. 7:32 minuta është ora, ne ju përshëndesim nga Club FM në 100.4. Okej, okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur 7:35 minuta. Vajti 7:36 në këto çaste. A jeni gati për anagramën e ditës së sotme? Gati. Okej. Okay. Olta. Anagrama. Për çfarë do jetë? Klubin e mëngjesit. Sigurisht për një orë nga primi Moçis. Okej, okay, do jetë për një orë nga primi Moçis, miq të dashur, siç e ka bërë zakon ta japë në këto minuta të hershme të emisionit. Ëm, um, Wow. 069207222 Rubahit. Olta kot i zgurdullon sytë Olta. Kam një mendim po. Jo. Kam shumë që e gabuar Olta, vjen keq. Del. Del por. Mbaron. Ajo që më thoshe ti, nëse nuk duam që ta japim. Jo, jo. Është shumë shpejt tani për të ngacmuar. Rubahit, R U B A H I T. Rubahit, e di Jeri, e kisha një përshtypje që do ishte vështirë. Është vështirë. Është është e, me pak fjalë, mm -hmm. mhm. Më fal, me pak gërma. Gjithmonë fjalët më të shkurtra duken më të vështira. Mhm, mm mm kështu është. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. 069 2070222 069 2070222 ndërkohë miq të dashur ju kemi pyetur sot në klubin e mëngjesit se cilat do të ishin ato mënyra të bukura, interesante, ndoshta edhe po mbi të gjitha efikase, që të kenë efekt edhe që të të bëjnë punë, me të cilat mund të hapnit bisedën me një të panjohur. Mhm. Mm Ndodh për shembull që takosh dikë, ë uh, apo të shikosh dikë, apo të kesh dikë pranë për 15 ditë, apo ku di unë se çfarë. Në plazh një javë, disa ditë. Mm. Po, mund të jeni pranë në një dhomë në një kështu. Ata me një grup, ju me një grup, ajo është një vajzë që ty të pëlqen. Duket sikur edhe ajo të vë re, a ku di unë se çfarë, por ti s'di se si ta nisësh, çfarë do të thuash. Ti ra në internet. Për shembull, një verë, ha një herë. Një javë kisha atë vajzë. S'dija si t'i shkoj. S'dija si t'i shkoj. Po. Fakti është dhe me gruan po. Mendoj që ishte arsye e fortë për mos vajtur. Okej. Po që unë kuptoj që po që e mirë ishte. Ne na ndodh që kemi kemi uh, kemi një kështu detyrim ndaj publikut për shkak se e bëjmë këtë punë që bëjmë që të krijojmë të qeshura ndonjëherë mundohemi më tepër se ç'duhet. Ndonjëherë gabojmë. Uh, si ky rast për shembull. Po. Ishte rast i gabuar. Ishte rast që gabon, e kupton, sepse Që e bëri si punë shakaje kështu po që ndjeu. Vërtet është fundi i sezonit edhe edhe ne duam që ta mm. mbyllim fort, po ti nuk ka nevojë që të shkatërrosh familjen për për për interesin e emisionit. Kështu që Mos i thuaj këto, ose m'i po, thuaj, po, po. m'i thuaj mua jashtë programit. Po që, ej, dëgjo, um, kjo pra është, kjo pra është, si e nis bisedën me dikë? Si e... Ku di unë? Ku di unë? Kemi bërë një një një pyetje tjetër që është gjithashtu interesante, po s'është e njëjta. Mm. Ku shkon për të takuar dikë për shembull kur do me vërtet të gjesh një njeri për t'u lidhur, për për të gjetur një se nuk nuk e di, a e gjen në klub natës. E gjen në shkuma parti për shembull, vajzën e ëndrrave, nënën e ardhshme të fëmijëve të tu, apo apo shkon në pub. apo Ki parasysh gocë se shumë nga njerëzit që shkojnë në shkuma parti nuk shkojnë për për shkumën. Për dashuri. Po, pra, për klasike, e kupton? Shkojnë për këto. Për të shpejtat, të shpejtat, po. Flash. Flash. Flash in the pants, thonë. Po që unë mendoj që është e vështirë në fakt se ne akoma nuk jemi në fazën, për shembull, që kur një vajzë ose një Të marrësh të kundërtën që vajza të shkojë te djali është po. pak larg, po. Domethënë jemi akoma te ajo pjesa e mbrojtjes, gjithmonë një farë po, barriere që. Për shembull ti mund të flasësh për libra, se librat janë në plazh një Po duhet edhe të dish të flasësh ja këtu. Po. Këtu prishet muhabeti për shumë nga çunat. Për shembull se do ishte shumë e mirë, e shikon që ajo lexon, tak t'i thuash një gjë për librin, s'di çfarë t'i thuash fare. Çfarë do t'i thuash fare për librat? Ça t'i thush? Ça t'i them? Ça t'i thush valla? Ja me libra, e kupton? Ha ma thuaj ti ça t'i them. Kështu që ajo ajo mund të ishte, mund të kishte qenë mundësi, por kjo kërkon që edhe gjatë vitit, domethënë, ta praktikosh këtë punë libri ta ta po, shikosh po. ndonjëherë. T'i hedhësh. Ta përqafosh ndonjëherë. Mund të flasësh për filma. Pak më vështirë se s'është njeri duke parë filma në plazh, por që Cila Për viktimat dhe konkurrentët? Po. Dua që në një moment të dytë kur të mirë ashtu të nxjerrësh pak po. Ëm, um, ndërkohë dua t'ju tregoj pak uh, për këtë historinë që ka ndodhur në në një restorant me sa duket në Ibiza. Mhm. Mm e raporton TMZ-a. Mhm. Mm kjo faqja e paparazzve. Tam. Orlando Bloom. Po. Aktori i aktori i Piratëve të Karaibeve. Të Karaibeve. Mm. Ka goditur me grusht. Wow. Në një mbrëmje, në një darkë të tensionuar në Ibiza, në një restorant, pra. Justin Bieberin. Wow. E ka plasur, thuan që i ka rënë një në nofull dhe e ka ulur në prapanicë. Oh. Bam bam. Po nuk e di, nuk e di, nuk e di, por pastaj Orlando Bloom është larguar nga restoranti dhe të gjithë kanë duartrokitur. Bravo. Jo, po shiko, shiko, shiko, s'ka qenë kështu, ka nisur, ka nisur në fillim, ka nisur se ka pas pështjellim sherr, pastaj ka qenë njëri. Kush do thoni juve? P. Diddy. Oh. Që ka filluar ngadalë. Më fut një tjetër pastaj. Në në do ta kenë shkelur e Justin Bieber një çik me këmbë se s'e kanë parë atë brava kupton. Gjëra kështu, por që Pastaj se kushta njëri bomb i ka thënë Orlandos, mm -hmm. e ka ngacmuar, ka qenë duke ngacmuar me fjalë gjatë gjithë kohës. Edhe i ka thënë, "Përshëndete Mirandën për mua." Kjo Miranda Kerr është, kam përshtypjen mm. unë. E dashura e tij modelja e famshme. Po. E kupton dhe kur uh, ky nuk ka nuk ka duruar dot. Në momentin që ky i ka thënë që i bëj të fala, i bëj të fala gruas, domethënë, Nga ana ime, ky aty pastaj. Po. Po, po. Erdhi grushti i parë. Ja ku është, ja ku është Miranda Kerr, nuk e di a do ndesheshe ah. me grusht aty për Miranda Kerr, por që kam përshtypjen po, unë që grusht. Orlando, jo Orlando e bëri, domethënë. Ja ku është uh, skena, ja mhm. ku është Orlando. Nice, ka qenë ka qenë uh, ka qenë një grusht i thatë. Ka qenë një grusht i thatë. Po. Bam bam. Dhe e ka duhet t'i bëhet mësim. E ka palosur, po. Çu. Ç'janë këto? Mm. Po sepse i ka puthur të dashurën, nuk e di, thuaj ti se çka. Kanë pyetur njerëzit se ç'mendojnë domethënë për këtë historinë, si është puna që si do e komentonin ata grushtin midis uh, Justin Bieberit edhe Orlando Bloomit dhe ideja është që mm. njerëzit thonë që mos i vrisni vajzat. Nuk nuk ka bërë mirë që që e ka rrahur. Se femrat nuk gjuhen e tjera gjëra si këto. Ky ka qenë reagimi. Mirë, a e kemi? I kemi letrat. I kemi ato letrat? Jo, duhet më. Okej. Okay. Prisni vetëm një sekondë. Kam tani në një moment të dytë kur të kërkoj. Një moment të dytë letrat po. janë gati. U mundua ta godasë ka shkruar Gerta, por ka shpëtuar. Justin kishte fajin. Orlando, uh, ai uh, është tallur me të, thotë, ka postuar në Instagram një foto të Orlandos duke qarë kalama e sapi. Ai e ka ngacmuar në Instagram, e kupton? Ka Justin i ka Justin. postuar, po Justin i ka postuar në Instagram foton e Orlandos duke duke qarë. Duke qarë. Pa e ka qenë pjesë e një roli aty kuptoj. ja ku është. Mm. Ose Domethënë ndërkohë që ata ishin në restorant ky postonte këto në Instagram. Këto fotot. Po. Gati për të luajtur? Gati. Gati. Atëherë. Gati. Do të luajmë miq të dashur sa e njohim kolegun Altin Sulaj apo sa e njohim kolegen Jeri, Apo kolegen Olta këtu në klubin e mëngjesit Unë kam tre pyetje gati për uh, secilin prej tyre mm. Ne shikojmë se kujt i bie çfarë Më mirë më hidh Po ta hedhë Jeri okay. E shikojmë ça të ka rënë Olta Ty s'di se ça të bie Larg nga unë Edhe Altin. Nuk i kam parë. Janë rastësore, Jeri ka një k, është konkurrente. Altini. Edhe edhe Olta ka një k. Altini ka një v të viktimës. Okej. Okay. Altini mbylli veshët menjëherë sepse kemi tre pyetje që janë për ty. Miq të dashur, do bëjmë tre pyetje në lidhje me Ëm uh, gjëra të ndryshme në fakt kanë të do t'i drejtohen Altinit këto, por më së pari do i drejtohen Jerit, Oltës dhe juve kudo që jeni. Objekti i lojës është të jepni ato përgjigje që mendoni se Altini do t'japë kur unë pyetjet po ia bëj atij mbas orës 8 mbasi dëgjojmë lajmet e drejtoj e drejtoj këto pyetje vet Altinit. E shikojmë se çfarë përgjigjesh do japi ai atëherë. Nëse ju i bini në kokë për këto tre pyetje, atëherë do të fitoni një dhuratë. që do jetë një kontroll i plotë në spitalin në spitalin amerikan. Atëherë një kontroll i plotë mjekësor, një check-up në spitalin amerikan, më shësh çfarë rol ta ofron, ndërkohë Altini nuk na dëgjon më. Altini na dëgjon, nuk na dëgjon më. Okej, në rregull. Atëherë pyetja e parë për ty Altin është kjo. Jeri dhe Olta kujdes, përgjigjuni ashtu si kolegu, mendoni se do përgjigjet. Mhm. Mm do të zgjidhje të mos trishtoheshe dot kurrë? Mhm. Mm Apo të mos zemëroheshe dot kurrë mhm. Imagjinoni sikur dikujt t'i hiqet aftësia për t'u trishtuar Tam. Dhe nuk trishtohet dot edhe kur situata mund të jetë shumë e trishtë Apo t'i hiqet dikujt aftësia për t'u zemëruar Dhe nuk zemërohet dot edhe kur situata e do që ai të zemërohet Cilën do zgjidhte Altini Të mos trishtohesh dot Apo të mos zemërohesh dot. Oh, po kaq vështirë. Mm, e vështirë është. E vështirë është. Pyetja numër 2. Altin do të zgjidhje të kishe djegje në 50% të trupit? Oj oj oj. Apo tatuazhe në 100% të trupit? djegje në 50% të trupit. Sigurisht që kanë kaluar, domethënë, po kanë ngelur ato njolla. Do jenë të dukshme. Po sigurisht, normal. Apo tatuazh në 100% të trupit. Edhe në fytyrë. 100%. 100% deri edhe në flok. 100%. Pyetja e tretë. Do të zgjidhje të mos dëgjoje më kurrë këngën tënde të preferuar, kurrë. Mhm. Mm apo të mos takoje më kurrë një person që në takimin e parë të duk shumë interesant. Mm. Të mos dëgjoje më kurrë, po nuk i dihet. Se ndoshta edhe ajo nuk është se sjell ndonjë gjë, e kupton? S'ka mhm. garancira. Por të mos ta takosh më kurrë këtë, shikon dikë, thua, "Ua, sa interesante qenka kjo gocë." Do thosh edhe po e takove, ajo mbase nuk është. Mbase nuk nuk është për ty, mbase është e fejuar, mbase ku do ku do të mësesh çfarë. Po prapë të ngelet pak mendja. Ti nuk e di, ti nuk e di, e kupton, po të ngelet mendja, apo mos dëgjosh dot kurrë më këngën tënde të preferuar. Vetëm një këngë bëhet fjalë. Një këngë. Një këngë. Një këngë që ty të pëlqen shumë. Mirë, dalin këngë të reja plot. E di, e di, është e vërtetë. Mund ta shikosh edhe ashtu. Okej. Okay. Mendoj se këtu kemi mbaruar. Kjo ishte pra miq të dashur nga pyetjet për Altin, po i përsëris dhe një herë shumë shpejt para se para se ai të na dëgjojë. Atëherë në fillim, të mos kishe më mundësinë për t'u trishtuar apo të mos kishe më mundësinë për t'u zemëruar ose aftësinë. Pyetja e dytë është të kesh djegie në 50% të trupit apo tatuazhe në 100% të trupit. Dhe e treta, të mos dëgjosh dot më kurrë këngën e preferuar apo të mos takosh dot më kurrë dikë që duket shumë interesant. Okej. Okay. Kaq, shkojmë tek muzika tani. If I Go nga Ella Eyre është çfarë do të dëgjojmë. 7:57 minuta, kjo na çon tek lajmet e orës 8 dhe mandej do të ballafaqohemi me Altinin për përgjigjet që gocat në fakt i kanë dhënë tani. 069 20 70 222. Të enjte të datës 31 korrik mund ta thuash Altin? Po. Iku dhe korriku. Faleminderit. Atëherë. Kishim uh, tre pyetje. Në fillim fare t'i japim nga fituesit Olta të deri tani ishim të parë. Të anagramës së ditës sotme që ishte Ruba Hit dhe Olta mos u bëj Harbuti. Harbuti pra. Harbuti. Muçis 172 mbaron numri. Harbuti. Dhe po lexoja në fjalorin e gjuhës shqipe se është një fjalë që ka origjinë turke. Mhm. Mm Harbuti ishte një shprehje që përdorej në perandorinë osmane nga shtresat e larta për të përshkruar të, të huajt dhe të paedukuarit, mm -hmm. po, harbutët, siç thoshte fjalori. Okej, okay, mirë, ëm um, Tani ti je gati? Gati. Okej. Okay. Miq të dashur kishim uh, lojën sa e njohim Altinin, sa e njohin kolegët në fakt, Jeri dhe Olta që janë këtu përballë, por edhe ju që keni luajtur në 069 20 70 222, shikojmë se kush është i pari që ka katër përgjigje që do të jenë identike me ato që Altini do t'i japë për veten e vet. Pyetja e parë për ty Altin është kjo. Do të zgjidhje. Po. Të kishe të humbje aftësinë për t'u trishtuar apo të humbje aftësinë për tu Zemëruar. Merr një moment për ta menduar. Edhe në një moment për shembull kur ti duhet të ishe i trisht për shkak të diçkaje që ka ndodhur, ti nuk ke aftësinë për, për t'u trishtuar. Për t'u trishtuar në fillim. Apo po. të mos kishe aftësinë, për shembull unë të vij të të bëj një padrejtësi të them një llaf, të të poshtroj disi dhe ti nuk zemrohesh dot pastaj. Është tjetra. E kuptoj. Cilën do të zgjidhje? Kjo e dyta. Të humb aftësinë për t'u zemëruar. Po nuk do të ishte kjo për shembull paralizë për ty? Se zemrimi është Po do isha më i lumtur. Po zem një zemrim i drejtë për shembull? Po, po, po dikush nuk dikush të shkel, dikush të të të, të Ku di unë tani? Po nuk do e vuaje më shumë se, nëse nuk, nuk do rregulloheshin gjërat. Po do e vuaje, po nuk do zemroheshe dot, po. Do trishtohesha, po nuk do të zemërohesha. Do e kaloja dhe më kollaj. Po, okay, Gjithsesi, dakor, të ketë bërë zemën tonë. Atëherë Altini do humbë aftësinë për t'u zemëruar, miq të dashur. Jeri thotë të mos zemërohet. Bravo Jeri. Olta ka thënë të mos trishtohet. Më vjen keq Olta. Edhe unë si ty do kisha zgjedhur Olta, por që Ti kishe tjetër proces mendimi për Altinin. Të doli, të doli ndryshe. Më doli. E dije të vogël po. Qenka rritur. Mirë, um, pyetja e dytë për ty Altin është kjo. Mhm. Mm Do të zgjidhje të kishe djegie në 50% të trupit, po, apo tatuazh në 100% të trupit. S'ke nevojë për depilime fare kështu. Ti je djegja njëri mirë. Ëm ehm, pyetja është ehm, e treta. Po. Të mos dëgjosh kurrë më këngën tënde të preferuar. Mhm. Mm apo të mos takosh kurrë më vajzën me të cilën pate një një çast, po themi, romantik. Romantik. Por që e kupton e a e zëmë takon në një vend ku ti mund të shih keni kaluar nja dy orë bëni një muhabet Kënaqeni kështu edhe. Të pëlqen. Ajo të jep numrin, do të takojmë prapë, diçka ndodh të humbet numrin dhe s'e takon kurrë më. Kurrë më. Apo, po. këngën mos ta dëgjosh më kurrë, të jetë kënga jote ndër të gjitha këngët, ajo më e dashura, po, po, më e shtrenjta. Edhe ato melodi, atë melodi. Të mos takoj kurrë Gocën që kam pasur një moment oh. romantik. Jo, s'kam. Ti po mashtron. Jo. Koneksioni shpirtëror Olta, është 1000 po herë. Po nuk e ke marr atë akoma. E mbylla. Every time. Pa parasysh kush shumë sa duhet ta. Jo, po e ndryshoj dhe pyetjen Blendi, se the ke kaluar momente romantike, gjë që nuk e the jo, fillimisht. Domethënë Gjithashtu. Okej. Goca. Mirë rregull. Gocat gocat gabuan pra për këtë. Përgjigjet e sakta i bie që të jenë. Që Altini do të zgjidhte të mos zemrohej më, të kishte djegje në 50% të trupit dhe të mos takonte më çupën Interesante. E shkëndijave. Calvin Harris do të vijë tani me Summer, Olta do të kontrollojë, do të shikojë se kush ka sjellë mesazhin që ka tre përgjigje identike me të Altinit, miq të dashur, ne ju përshëndesim. Dhe ju urojmë një ditë fantastike, edhe një verë fantastike tani është në kulm. Tetë e 21 minuta në këto momente miq të dashur ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit. Është koha tani për lojën e censurës në Club FM 104. Unë jam gati për ta dëgjuar bashkë me kolegun Altin Sula që e ka zgjedhur klipin edhe për sot dhe menjëherë mbas kësaj do të shkojmë edhe tek teksti i këngës për sot. Dhe tani, fjala e censuruar në klub të mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Je je. Secili ndoshta ka një qasje të ndryshme ndaj marrëdhënies seksuale, shikon nga një tjetër le të themi nga nga një moshë e caktuar në një moshë tjetër. Okej, okay, mirë, kush është që po flet për marrëdhëniet Rudina? Magjistarja. Janë te Rudina, po kjo s'është Rudina. Rudina. Jo, kjo është po flet te Rudina. A është Rudina? Por unë s'mora asnjë nuk mora vesh asnjë fjalë që tha. Unë ca fjalë mora vesh, njërën sidomos. Po gjithsesi, fillimi ah, më rrëshkiti. Dëgjojmë, dëgjojmë. Secili ndoshta ka një qasje të ndryshme ndaj marrëdhënies seksuale, shikon nga mhm. një tjetër le të themi nga nga një moshë e caktuar në një moshë tjetër. Shikon nga një pip tjetër. Mos jepni ndihma se mhm. nuk është dashje. Që nga që nga shumë e thjeshtë pra. Nuk po ngacmoj fare. Fare. Se më duket se do ta gjejnë njerëzit menjëherë. 069 20 70 222. Secili ka E kjo secili nuk po ato vetat. Po. Secili ka qasjen e vet dhe mhm. shikon nga një Pip, pip, tjetër. tjetër. Të gjithë që më po, sigurisht, sigurisht. Shë i bje, apo jo? Normal. Mirë, faleminderit Altin për këtë 069 20 70 222 Miq të dashur do të gjeni ekzaktësisht se çfarë ka thënë uh, Rudina Magjistari prezantuesja Magjistari në atë klip Dhe nëse e gjeni fjalën ekzakte Do të fitoni një dhuratë Por duhet ta dërgoni në 069 20 70 222 Okej. Okay. Dakor. Mirë, në rregull. Ndërkohë do t'i japim Sotiraqit një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan pasi është fitues i lojës sa e njohim Altinin. Bravo. Aha. Okej. Okay. Bravo Sotiraq. Kjo është një këngë e njohur miq të dashur për të cilën unë do t'ju thoja se Ka qenë një hit para pak kohësh. Po ndërsa kemi këtë muzikën e qetë në sfond, mendoja që ta shfrytëzoja për të komunikuar me juve në lidhje me atë që do jetë dhurata e fundit që ju japim për fundvitin. Shiko, shiko. Është një po, po, udhëtim po. në Preveza Beach oh, Hotel në qetësinë e këtij vendi. Ku ju në çift mund të kaloni 3 net e 4 ditë të qeta të paguara. Gjithçka është dhuratë për juve. Në bregdetin ranor të Jonit atje në Prevezë. Qetësi maksimale, shërbim maksimal, ambiente të mrekullueshme. Ne ju çojmë falas në çift në shtator. Juve duhet të shkruani vetëm një SMS për t'u bërë pjesë e shortit, vetëm kaq, nuk kushton absolutisht asgjë. 069 20 70 222 është numri 069 20 70 222, hoteli është buzë Jonit, siç e thashë. Është një vend i mrekullueshëm. Ushqimi është i paguar, po. Kështu që do të shkoni për qejf. Mos harroni, dua pushime. Emrin tuaj Dërgojeni tani në 069 20 70 222 nesër do të tërheqim një emër dhe ai emër do të jetë fatlumi. Dua pushime, emrin tuaj, një SMS 069 20 70 222. Ndërsa kjo këngë ishte një hit i madh i goditur në kohën e vet, nuk ka kaluar fort kohë që atëherë. Mm -hmm. Është rishtas, por jo i këtij viti të fundit. Jo momentit. Jo. Kur të arrijmë tek refreni do merret vesh. Kështu që kujdes miq të dashur. Kush e gjen i pari fiton një dhuratë. Nuk doja t'ia mbyllja jetën. E di se s'ishte e drejtë. As nuk fle dot natën. Nga mendja dot s'e heq. Duhet të zhdukem para se të përfundoj pas hekurash. Çfarë nisi si një sherr banal, u kthye në një situatë të sikletshme. Dhe duke menduar dënimin të cilit i jam përballë, më vjen të qaj. Sepse nuk desha ta lëndoj. Do jetë bir nëne edhe ai. Dhe ia mora zemrën kur Nxora atë kobure. Ra pa pa pam. Ra pa pa pam. Dikush ra për dhe. Oh, nënë, sapo e qëllova dikë. Tek stacioni para gjithë njerëzisë. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çmim fitues. Rapapapam, rapapapam. Dhe tani A a a a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja cila është menuja e njerëzve të fuqishëm të botës. Barack Obama, jepi Barack Obamës një hot dog dhe do ta bësh atë të lumtur. Por ama guxo të futësh në një copë rrepe në pjatën e presidentit 52 vjeçar dhe do të përballesh me ferrin. Ai e urren këtë perime të kuqe. Madje kur Michelle Obama krijoi një listë produktesh për kopshtin e perimeve të Shtëpisë së Bardhë, rrepa u përjashtua. Presidenti George Bush E urren kaq shumë brokolin sa e kishte urdhëruar përjashtimin e perimes nga Shtëpia e Bardhë dhe Air Force One. Kur e pyetën për këtë, republikani 68 vjeçar tha, "Nuk i kam qejf brokolit, s'i kam dashur që kur kam qenë fëmijë dhe mamaja më detyronte t'i haja. Tani jam president i Shteteve të Bashkuara dhe vendos vetë, nuk do të ha më brokoli." Kim Jong Un, udhëheqësi i Koresë së Veriut, 31 vjeçari Kim Jong Un, vdes për djathë Emmental. e do kaq shumë sa ka dërguar një grup ekspertësh të prodhimit ushqimor në qytetin francez për të studiuar në Kolegjin Kombëtar të Bulmetrave me kërkesën që të mësojnë se si prodhohet ky djathë. Nicolas Sarkozy Lista e djathrave franceze është e njohur dhe e pafund, por ish-presidenti pati urdhëruar heqjen e tyre nga menuja e Pallatit Elysee. Vladimir Putin, Kaq e madhe është paranoja e Vladimir Putin se mos helmohet sa ka urdhëruar që çdo pjatë të provohet nga një tjetër person përpara se t'i jepet atij për të ngrënë. Një nga të preferuarat e Putin, 61 vjeçarit, është akullorja me pistak. Ronald Reagan i donte kaq shumë karamelet prej xhelatine sa ai shërbeu rreth 3.5 tonë të tilla në inaugurimin e tij si president i Amerikës në vitin 1981. Ai mbante një kosh me karamele të tilla mbi tryezën e tij në shtëpinë e bardhë gjatë gjithë kohës. Ai thoshte, mund të kuptosh shumë mbi karakterin e dikujt nëse i zgjedh karamelet në një ngjyrë apo thjesht fut dorën dhe e mbush grushtin. Richard Nixon, si presidenti i 37 i Shteteve të Bashkuara, ai ishte njeriu më i fuqishëm në botë në fillim të viteve 70. dhe mbi çfarë u mbështet karriera e tij e suksesshme. Një mëngjes i përditshëm me gjizë dhe ketchup mbi të. Në fakt, ai shumë e pëlqente gjizën, sa vakti i fundit që hëngri në Shtëpinë e Bardhë mendohet të ishte gjizë me ananas. Princi Charles është gjithë teka në të ngrënë, sidomos në mëngjes. Ai pëlqen shumë lëng të freskët portokalli, sallatë frutash dhe tost. Por fiksimi i 65 vjeçarit është mjalti, Ai ka gjithmonë gjashtë lloje të ndryshëm në tryezën e tij. Mbretëresha Victoria pëlqente gatime të thjeshta, duke shkuar kundër trendit të atëhershëm për kuzhinë të sofistikuar franceze. Ajo pëlqente supat e thjeshta, por pëlqente gjithashtu t'i shoqëronte me një pije ku përziej verë të kuqe dhe uiski. This is Club FM 100.4. Ora është 8:33 minuta miq të dashur dhe nëse doni bëni një selfie të vetvetes në makinë me rripin lidhur dhe vendoseni si foto të profilit në Facebook. Është çfarë jemi duke bërë tani në klubin e mëngjesit në mbështetje të kësaj. Uh, nisme për të vendosur rripin e sigurimit dhe e gjitha nis vetëm si një nevojë për të ndërgjegjësuar njerëzit e për ta popullarizuar rripin e sigurimit si një mjet që të shpëton jetën. Le të themi ca gjëra në lidhje me rripin e sigurimit. Le të themi për shembull që në Gjermani, mm -hmm. 98.5% e njerëzve që drejtojnë mjetin thonë që e lidhin gjithmonë rripin e sigurimit. Bravo. Gjithmonë gjermanët. Dhe 98.5 Është arritje. Është arritje. Janë 80 e kusur milion gjermanë në Gjermani. Nga këta, pra pothuajse 80 milion gjermanë gjithmonë e lidhin rripin. Bravo, um, bravo. Është është është një është, është diçka e lartë. Dhe po mendoja këtë gjë. Mendoja kur në Gjermani me rrugët e mira, me semaforët, vijëzimet e rregullta, me makinat e mira, gjersin e kupton me policinë, me gjithë atë lloj-lloj disiplinën që ata e kanë dhe prapëseprapë ata e mbajnë rripin. Sa më shumë duhet rripi në kaosin shqiptar? ku ti s'e di nga të vjen e nga nga s'të vjen, e kupton? Mm -hmm. Ti do këtu të jesh i lidhur më shumë se kudo në botë, këtu këtu nuk ka siguri. Kështu që ai rripi është i po, është i i, i panegociueshëm. Ëm um, ndër të mos e kesh rripin, Çfarë të ndodh për shembull nëse dikush të godet nga ana e shoferit, kur ti je i palidhur. Mhm. Çfarë ndodh është që në fillim fare do të godasësh dritaren tënde. Do të koka do të vijë nga dritare. Do përplasesh. E shoferit, edhe pse andej po të vjen goditja, andej do shkosh dhe ti. Mhm. Do të godasësh atë një herë. Dhe mbasi ti ta kesh goditur me kokë me me me aq fuqi sa të ka ardhur ajo makina. Se hesh në anën tjetër. Pastaj do të nxjerr nga dera e pasagjerit. Po mos ke njeri atje do të nxjerr komplet jashtë. Ajo ajo lloj goditje. Mm -hmm. Do hapet dera e pasagjerit dhe ti do fluturosh për jashtë. Dhe ndër ata që dalin, ndër katër vetë që dalin, tre vdesin. Ëh, uh, dhe vetëm një po dole nga makina je i vdekur. Sepse do të përplasesh në asfalt, nuk dihet se me çfarë do ta godasësh, me fytyrë, me qafë, me mund të përfundosh kudo. Dhe dhe gjëja bëhet e përgjakshme dhe ne i shikojmë çdo vit në lajme gjithë ata çuna e goca të rinj që humbin jetën në aksidente që ndodhin për shkak të shpejtësisë që shumë shpesh mund të mos kishin qenë fatale. Të paktën, ëm, uh, nëse ata do të kishin qenë të lidhur, mund të kishin mbijetuar. Në ca prej tyre nuk do të kishin mbijetuar, por në shumë prej tyre do të kishin mbijetuar. E vërtetë. Ë, uh, vetëm duke qenë i lidhur. Kështu që merr vetëm një moment dhe ti lidhesh. Dhe kjo nisma për të vendosur këto selfie me rripin, është sepse është e thjeshtë, është është nuk kërkon shumë prej teje. Ti bëj një selfie dhe bëj atë kur je i parkuar, kur je kur ke hapur krahun dhe ndaluar diku, jo duke i dhënë makinës duke bërë selfie. Se ç'u pa pastaj. Ne po mundohemi për mirë, jo për keq. Po, Kur kur ke një moment, kur thotë ai semafori 58 sekonda, është kohë e mjaftueshme. Kur ke për të pritur 60 60 sekonda, ku di unë se çfarë, dhe ca nga këto semaforët janë vërtet të gjatë. Mm -hmm. Kur është kryqëzim me me shumë ashtu. Kështu që ë kjo është e gjitha. Kjo është e gjitha. Duke duke e bërë më popullor, duke e, e, e duke e bërë imazhin e njeriut të lidhur me rripin e sigurimit më të frekuentuar e më të parë në Facebook, mendojmë që mund të ndikojë, mund të ndikojë që po. më shumë njerëz të lidhen, më shumë të rinj të lidhen në lidhje po. me këtë. Po. Se tek e fundit është për të mirën e jetës së tyre. Absolutisht. Kështu që bëj një selfie ti që na dëgjon sot në mëngjes në klubin e mëngjesit, bëj një selfie kur të jesh në një moment të sigurt tani në makinë dhe vëre si foto profili në Facebook. A edhe në Instagram. Mos harro atë thurjen, unë lidhem, unë lidhem thurja unë lidhem ose hashtag siç i thonë ndryshe. Mm -hmm. Në mënyrë që të gjitha të lidhen bashkë. Edhe e gjitha ajo është vetëm për të popularizuar rripin e sigurimit. Kjo është kaq për nder të rripit, sidoqë rripi për nder të jetës. Po, patjetër. patjetër, patjetër. Shpëton jetë. Shpëton jetë. Atë po thoshim, edhe mbrapa duhet të lidhesh. Mm -hmm. Edhe mbrapa po. duhet të lidhesh. Anita Është e njëjta gjë. Pasojat janë po prapë aq të dëmshme. Po. Dhe fëmijët mbrapa ju lutem. Lepurushat mbrapa do jetë fushata tjetër. Lepurushat gjithmonë mbrapa. Mbrapa ju lutem mbylleni. Mm. Mos ta nxjerrin kokën nga dritarja fëmijët, është e rrezikshme. Jo, jo. Jo. Po fëmijët përpara asnjëherë. Fëmijët përpara, fëmijët në në prehrin e nënës asnjëherë, sepse nëse ka një goditje, nëse ka një gjë, nëse nëse hapen ato airbag-et, ato thasët e ajrit që i thonë. Mm. Ajo, ai paneli i kruskotit, sepse ajo është e fshehur. Ta po, është ai si është nën atë. Ai paneli fluturon, hapet. Tek një i rritur zakonisht e godet ai paneli në gjoks, por nuk ka ndonjë pasojë dhe mund ta përballojë. Duke menduar, po, duke menduar se jemi në një situatë rrokullisje, ku di unë se çfarë apo makina po shtypet, ato pastaj është okay. Por tek një i vogël, goditja e atij panelit kur kur hapet në fillim, është si të vijë një sirtar kështu. fytyrës kur është fëmija 1 vjeç, 2 vjeç, ajo goditja mund të jetë fatale. Bëhet e rrezikshme. Mund të jetë shumë e rrezikshme. Kështu që nuk është vendi për ta mbajtur fëmijën, duhet të jetë në kosh, duhet të jetë i lidhur, duhet të jetë gjithmonë mbrapa. Se këto nuk i themi ne, këto janë provuar e testuar shkencërisht dhe që fëmija ta kalojë sa më mirë në një rast larg qoftë aksidenti duhet të jetë mbrapa dhe i lidhur. Jo përpara, jo me mamin. Hm. Gabim, shumë gabim. As me babin, te timoni Absolutisht, jo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo Akoma më keq Po që e shohim akoma atë dhe është çudi se, është viti 2014 mm -hmm. Mendoja që nuk do i shikonim më këto, por që vazhdojmë Është çuni babit aty Rroftë jeta nga Coldplay, miq të dashur meqë Jeri e tha Nga goj kjartini ta ilustrojmë menjëherë Kalim derit Viva la vida And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Fjalën e ka kolegja Jeri. Ora është 9:47 minuta, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe unë dua t'ju tregoj për një tridhjetë e shtatë vjeçar, është fizikan nga Spanja, e ka emrin Manuel Linares dhe ka pasur para dy vitesh një ide ndryshe nga njerëzit e tjerë të krijonte një akullore tepër speciale. Ah! Por jo speciale në shije, por speciale në pamje, në pamjen e saj. Kur e ka bërë të ditur idenë e tij, fillimisht të gjithë e kanë përqeshur dhe madje kanë filluar dhe ta vënë në lojë me idenë që ai pati, por më në fund ideja e tij është realizuar dhe është pëlqyer dhe nga njerëzit e tjerë. Çfarë ka bërë ai? Ka krijuar akulloren e quajtur në shqip kameleon, që do të thotë, akullorja ka shijen e frutave të pyllit, por ndryshon uh, ngjyrën në momentin që ti fillon dhe e lëpin. Eha, e lëpin. Mm. Në ngjyrën ngjyrën fillestare kjo akullore vjen lejla e hapët, pastaj në momentin që ti fillon dhe e përdor, fillon të ndryshojë. Ajo vjen lejla. E lëpin pra. Në momentin që ti e lëpin akulloren, ajo ndryshon edhe ngjyrën duke u bërë roz, roz e hapur, roz më i ndezur, lejla më e errët. Po kjo tregon tregon rreth karakterit tënd për shkak se kur ti e lëpin edhe del një ngjyrë e ndryshme. Po pra, ndryshon një nga gjuha në gjuhë. Po, kur ti je shumë xheloze bëhet e verdhë akullorja. Jo. Ose kur është e ashpër ajo. E ke parasysh gjuha? Se varet sipas njerëzve. Fillimisht ndryshon, uh, por ka ne, ka nevojë për shurupin e dashurisë. Kur është ashtu pra, kthehet e kuqe Altin se të gërvisht gjuhën. Duhet t'i vendosësh edhe shurupin e dashurisë Altin se ndryshe nuk funksionon. Do të ketë vetëm dy ngjyra në momentin që ti i vendos akullores. Shurupi po i krijuar nga ky zotëria. Në eufemizmat tuaja, cilës uh, i referoheni si shurup dashurie? jo, e ka quajtur ai shurupi ah, i dashurisë. Po, po, ai e ka vënë këtë lloj emërtimi. Ndërkohë ka idenë tjetër që Sugodamore. do të krijojë edhe dy akullore të tjera, por që kanë të bëjnë me jetën e natës, do të jenë akulloret fosforeshente. Ah, sa mirë me, me dritë momentin që ti je në po. një klub nate dhe fillon dhe lëpin akulloren ajo do të marrë ngjyrimet e fosforeshentes mente ajo të duket komplet do të thonë që unë kur futet këtu ose hapet këtej ja po ti s'je i dukshëm një sekond futet grave këtej Dhe akullorja tjetër që është në planet e së ardhmes është që nga ngjyra e bardhë po. do të kthehet direkt në ngjyrë pink. Pink. Oh. Për të gjitha ata që duan të kenë uh, ky djali. Është shumë shumë fantastike sot. Një mënyrë për të bërë lekë. Bravo i qoftë. Mirë, faleminderit shumë miq. Jeni me klubin e mëngjesit valët e Club FM 104 Blendi Jeri Altini Olta dhe Lori që ju shoqërojnë në këtë mëngjes në radio në udhët tuaja. Shpresojmë të kaloni mirë kudo që jeni nisur. Ne jemi në fund fare. Edhe pak kemi. Po, do bëjmë si do bëjmë po. Devi na pretende. Po gjithsesi. E di, e di. Do shtyhet edhe një ditë. Pyetja është çfarë do të dëgjojmë ne në radio kur të ikim me pushime? S'ka punë tjetër burri. Apo janë ato impostimet e radios greke. Kalimera. Vino me ditë. Se flasin shumë shpejt. As i marr vesh, unë s'marr vesh asnjë fjalë, nuk është. Po as unë jo. Asnjë fjalë, do të marr vesh një kështu. Tek tuk. Kur thotë penta. Oh! Tesera, tesera. Ja do nuk. Pente, pente. Nëse, kështu që, kështu që do jetë do jetë një kohë për t'u larguar nga këto gjëra, afrohemi edhe ne pak, po do njeriu pak ka Ka që të të që të urrejnë, e ke parasysh të mhm. të urrejnë, urrejnë është fjalë e fortë, por që kanë inat. Ti është jo, jo, të urrejnë. Kot po të urrejnë, e ke parasysh. Ti është kanë inat. Ai ai është minierë, kështu ka brenda sa duash. S'e ka problem për të urryer ty? O sa kam, thotë ai. Si helm këtej. Gjithsecili është produkt i asaj që mbart në vetvete. Po, është vërtet. Është vërtet. Mundohu ti, ço herët, hajde këtu. Hajde këtu ti. Përgatitu ti pa. për të thënë gjëra. Po, përgatitu ti. Përgatitu vet. The Script bashkë me Will I Am miq dashur Hall of Fame tani në klubin e mëngjesit. Ora është 8:52 minuta jemi me Blendin Jerin Altin Oltën edhe Lorin. Hello. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 nga shtatori në korrik. Dhe nga korriku në shtator. Në gusht pushim. Kemi pas pak, po një ditë në gusht do e bëjmë. Nesër është gusht. Nesër. Kemi dhe shortin për dua pushime. can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his Miq të dashur të klubit të mëngjesit, mirë se keni ardhur në Club FM në 104. 8:55 minuta dhe tani e ka fjalën Olta për të na dhënë emrat e fituesve të deritanishëm në lojërat tona. Jepi. Atëherë kemi për tekstin e kongës Lorenën që ka thënë Man Down nga Rihanna. Man Down nga bota e luleve. Është çfarë do të dëgjojmë uh, mbas pak në klubin e mëngjesit, është sakt, bravo i qoftë. Ndërsa Gazi është fitues për këngën e ditës, ka fituar një dhuratë nga Electronic Line. Oh, bravo, oh, bravo, oh. bravo. Për censurën nuk kam nuk kam fitues. Jo, ah, Olta. Nga një pë tjetër. Jo. Një përvojë, nga një përvojë tjetër më ndonë As përvojë, as perspektivë mm, Perspektivë, oh, përvojë As anë tjetër Jemi te syri, po në një formë tjetër, domethënë Jo sy, po në një Fillon me pë? E kuptoni që duat jo, të jo. jo. jo, Jeri Okej, okay, mirë. A mundet të nisim uh, një quiz me seri? Ju lutemi. E kemi nga bota e kafshëve sot. Miq dashur. Sipas kopshtit zoologjik të e kemi nga bota e kafshëve, pra. Mm -hmm. Sipas kopshtit zoologjik të San Diegos, Tam. Të cilët kanë të tilla kafshë. Ata thonë se kjo kafshë mundet ta nuhasë prenë e vet mbi akull deri në 32 kilometra larg. Wow! Çfarë? Kjo kafshë mishngrënëse mundet ta nuhasë prenë e vet mbi akull deri në 32 kilometra larg. I kam ndihmuar pak. Kujdes. Jo kur jemi në në pyll ku ka lloj-lloj aromash, lloj-lloj frutash e kafshësh tjera. Preja mbi akull, nga kjo kafshë mishngrënëse mund të nuhatet deri në 32 kilometra larg. Kuici me kafshë. Ah, kuici me kafshë. Po, faleminderit. Kuici me kafshë miq të dashur kishte në fillim fare këtë pyetje. Ky mishngrënës. Mm. Sipas kopshtit zoologjik të San Diegos, mund ta nuhasë prenë e vet mbi akull deri në 32 kilometra larg. Ky mishngrënës është Ariu Polar. Bravo. Mm. Është Marceli fitues, fiton një top nga Pepsi. E saktë. Bravo i qoftë. Bravo, bravo. bravo i qoftë. Mund të bëjmë një tjetër? Ja, ja. Kjo kafshë kombëtare e Spanjës Mhm. Çuditërisht nuk është se ndjen shumë dashuri në korrida. Kujdes. Po t'i vësh dy e dy bashkë, mm. del përfundimi i saktë. Kjo kafshë që konsiderohet simboli kombëtar, kafsha kombëtare e Spanjës, miq të dashur, çuditërisht nuk është se merr shumë dashuri kur ndodhesh në një korrida. Dua t'ju tregoj tani një nga historitë më të çuditshme që unë kam hasur të paktën. Okej. Okay. Bëhet fjalë për një qytet në Meksikë, Chihuahua, dhe e, historia ka një fillim e, këtu e diku para 20 vitesh, Okej, jemi në Chihuahua në Meksikë. në Meksikë. Ë, Një grua me emrin Pascualita, ga- rreth 20 vite më parë ka hapur një dyqan ë, me fustane nusërie, i cili vazhdon të ekzistojë edhe sot e kësaj dite. Ah, sa mirë, okay. Por në rregull. çfarë ka tërhequr vëmendjen në këtë dyqan Si e sepse quan kjo ekziston- Pascualita Sposa? Ndoshta në atë kohë quhej kështu, tani ndoshta ka ndryshuar emrin, sepse është dikush tjetër që është pronari. Uh, por kanë filluar uh, të të përflitet apo të thuhet një legjendë në lidhje me një manikinë e cila ka 20 vite që është në këtë dyqan dhe mhm. nuk është hequr për asnjë moment. Dhe legjenda është kjo që mendohet që Manikina. Manikina të jetë kufoma e vajzës së Paskualitës. Çfarë i ka ndodhur vajzës së saj është ditën e martesës, pikërisht ditën që kjo do të martohej, ka humbur jetën si pasojë e një pickimi të një merimange shumë helmuese dhe mendohet që Paskualita nuk e përballoi dot dhe nuk donte të largohej apo të ndahej nga vajza e saj, kështu që e ka futur në dyqanin e saj personal. Ah, e ka kthyer në një manekin për të. E ka kthyer në një manekin. Tani Paskualita nuk është më gjallë që ta verifikojë nëse kjo është një histori e vërtetë apo jo, por është kthyer ky dyqan tashmë në vëmendjen e të gjithë njerëzve sepse shkojnë e vizitojnë, madje bëjnë edhe foto. Pra këta mendojnë që ky manekin është në fakt një njeri i balsamosur, po, është. Është pikërisht vajza e Paskualitës. Të paktën nga legjendat, nga gojëdhënat e njerëzve që kanë jetuar shumë shumë kohë më përpara aty, thuhet se kjo është historia e vërtetë. Pavarësisht se pronari tani më i këtij butiku e mohon një fakt të tillë. Okej, okay, faleminderit Jeri. Me thënë të drejtën, nëse do të jetë një manekin dritare atje që gjithkohës. Unë prandaj vendos edhe fotot për shkak se po t'i po t'i shohësh duart, të jep ndjesinë e diçka reale, por po. detyrë kryesore ka që t'ju mbajë në shoqëri në mëngjes me ca informacione praktike, me ca gjëra ku diun tani, të thjeshta, edhe të bukura. Po ka plasur një sherr i madh atje në klubin e mëngjesit, nuk e di, një mosmarrëveshje midis kolegëve. Po mundohen që ta komplikojnë shumë jetën. Unë i them jeta është e thjeshtë, po s'merrni vesh. Bëhuni sa më praktik. Bëhuni sa më shumë praktik. Atë thua vetin pa. Po. Po. 3 net 4 ditë një paketë pushimesh e gjitha e paguar për një çift do të jetë në muajin shtator duhet të shkruani vetëm dua pushime dhe emrin tuaj dhe dërgojeni në 069 20 70 222 dhe kaq mjafton për t'u bërë pjesë e shortit tonë nuk duhet të bëni asgjë tjetër mbi këtë Jeri do të hedhë eh, ose do të tërheqë një emër në orën 10 pa 10 nesër dhe ai emër do të jetë emri që fiton paketën e pushimeve nuk ju kushton asgjë dhe mund ta bëni tani dërgesën tuaj dhe në këtë mënyrë bëheni pjesë e shortit, mbas kësaj nuk keni nevojë nevojë të bëni asgjë më shumë. Okej? Okay? Dakord. Mirë. Ë, uh, Olta, emra fituesish të deritanishëm. Shkëlqimi ka thënë Demi për kuicin yes. e fundit. Mm, Fiton dy bileta për në Cineplex. Censurën okay. nuk po e gjejnë akoma. Okej. Okay. Wow. Shumë mirë. Duhet të japësh një ndihmë Altin. Mund ta përsërisim një herë lojën e censurës miq të dashur le të dëgjojmë është Rudina Magjistari në këtë klip të sotëm duke folur për një temë delikate ajo po flet për mënyrën se si secili prej nesh e përjeton çfarë qasjesh ka ndaj seksit, pjesë e jetës. Ëm, um, ndërkohë që ajo po thotë se secili nga ne ka një pip të ndryshëm. Fillon me k? Jo. Tani po më thonë mos ka koncept. Mos ka një koncept. Nëse koncepti duhet të jetë më shumë. Tash te Imagjino nëse konceptet mbi seksin nuk përputhen. Kur ishim te vështrimi. Ky është koncepti im. Is okay. A e gjen? Si do ka një qasje të ndryshme ndaj marrëdhënies seksuale, shikon nga një tjetër e tani nga nga një moshë e caktuar në një moshë tjetër. Mhm. Ka një qasje Altin. Jo, Olta. Nga një aspekt. Jo. Edhe ti Jeri s'ke asnjë ide. Aspekt i ndryshëm. Kur jemi te shikimi Jeri. Tam. Te mhm. vështrimi. Mhm. Në një vazh. Themi kemi një lloj, po pra, jo vështrim, por pamje. Syze. O po. Ah, ne kemi një e kuptova. Okej, tani pra, po e di. Kam vështrim, por e thonë me një fjalë tjetër. Okej, okej, okej. E di, pëlqejet kjo fjalë kështu. Mhm. Pëlqejet kjo fjalë. Mirë. Okej. Okay. Ndërkohë që në quizin tonë të kafshëve Olta. Mhm. Mm Përgjigja e fundit është demi. Demi, pra, demi, demi e dhamë. Demi. Do bëjmë një tjetër apo s'do bëjmë një tjetër? Ta bëjmë dhe një. Okej, okay, mund ta bëjmë. Pim pim piri piri piri pim pim pim. Sot kemi kuizin me seri nga kafshët miq të dashur ndërkohë që unë dua që të sjell pak këtu brenda kuizit me seri edhe gjuhën italiane. Qoftë se dikush në italisht thërret Un asino ka thënë që je ose budalla ose kjo lloj kafshe. Kujdes. Çfarë? 069 20 70 222. Nëse dikush në Itali thotë ti je një asino. E kupton ka thënë se je ose budalla ose ka thënë se je kjo lloj kafshe, çfarë kafshe? Mhm. Un asino. Kaq. për këtë pyetje. Goca jeni gati për Sharadion? Të gjejmë fjalën tuaj. Ne kemi gati një fjalë për ju. Mirë, atëherë kjo lojë miq të dashur uh, parashikon që unë dhe Altini të biem dakord mbi një fjalë, kemi rënë dakord mbi një fjalë. Olta dhe Jeri tani formojnë një skuadër, skuadra e gocave quhet. Haha. Ëm um, dhe dhe ju gjithashtu mund të merrni pjesë në lojë në 069 20 70 222. I gjithë objekti i lojës është i bazuar në pyetjet që gocat na bëjnë dhe përgjigjet tona. Ju të gjeni çfarë është fjala mbi të cilën unë dhe Altini kemi rënë dakord, mund t'i ktheni përgjigjet këtu në 069 20 70 222. Okej. Okay. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej. Okay. Fjala që ju keni menduar është send? Jo, ja. Koncept? A mund të bëj, mund të jap një kështu që palla por thjesht se jam shumë i lumtur ngaqë fjala është e vështirë. Po po, themi mos u lumturo para kohe. Je. Është një veprim. Jo. Jo. Është një ngjarje. Jo. Hahet. Jo. Jo je. Dukuri. Po pikërisht kjo është e bukura. E prek përmes një sendi, sepse ajo vetë nuk është send. Send. Nuk është send, nuk ka po, karakteristika fizike. E përmban një send. E përmban një send. E bën të mundur nëpërmjet këtij sendi. Prekjen. Ndihmon në shkrim një gjë e tillë. Edhe mund të ndihmojë. Mund të ndihmojë për të shkruar, mund të ndihmojë. Mund ta ketë një Është një lloj programi, po. Mund të themi një lloj programi. Një lloj programi. Një lloj programi. Po kërkojmë për një fjalë. Një lloj softi. E kanë e kanë iPhone-at, po jo vetëm iPhone, e kanë po, edhe. Shërben për një uh, internetin një e tillë? Jo, jo, jo, nuk do të thosha. Jo. Po interneti është i rëndësishëm. E menduat, e pashë që e menduat. U munduat shumë në fakt, ndërsa e mendonit. Mm. Mendonit e mundonit atje, po. Gjithsesi, ne jemi gati, ne do t'jua gjejmë përnjëherë. Le të shohim. Okej, okay, gati? Gati. Go! Jepini. Vazhdoni çuna. Me K jemi afër, jemi afër. Është, shërben për të për të është është qëllimi i vet si thua parësor për të mbajtur gjëra? Është një është një kysh i Nuk themi për të mbajtur gjëra, po ka gjëra brenda. E blejmë po, këtë. Po pra po, Jeri e gjetëm. E dyta e blejmë këtë, po e blejmë për është mos është paketimi i një gjë që kemi blerë? Jo të gjithë e kanë këtë Blendi. Um, ne nuk kemi të tilla, por ne kemi produktet e këtyre të që ne po kërkojmë. Po, nëse do të po, shoh produkt, po. produkt, po. Mund të kemi një gjë që e marrim nga ti. B, b, b, b, janë to. Jo, fillon me k, mos u ngatërro. Me k pra. Jo, jo, deri te k jemi okay neve, po. Jeri oh, oh, oh. Po, a mbahet në shtëpi a është në ndërmarrje, në institucione. E kanë në pjesën e oborrit të shtëpisë. Po pra. këtu. Në pjesën e oborrit është karroca. Jo, po, jo, në pjesën e oborrit të shtëpisë. Jo të gjitha shtëpitë jo kanë. Jo. jo të gjitha e kanë, ëh. Po pra, po mbajnë atje një tek tuk ndonjë shtëpi. Një ko ko le ko jo, kolibe. Jo, jo, jo, jo. Një kolibe, jo, jo. një Ko ko ka. Çfarë? Ko. Jo, jo, s'është më. Ko ko. Çash ko. Germa e tretë. Deri te koja jemi okay. Kjo është e rëndësishme. Po çfarë? Po nuk është kotec, nëse po mendoje kotec. Jo, s'është jo. kotec, ne? Jo, Altin, jo. Pas kësaj gjëje që po, po. nuk shërben uh, për të mbajtur vegla apo diçka të shtëpisë brenda kësaj gjëje. Është diçka e gjallë që jeton brenda kësaj. Është kafazi. Po jo, jo pra jo. Fillon me ko. Diçka e gjallë. Oh, bletët, bletët shkojnë atje. Ah, bravo. Bravo. Bravo, Blendi, bravo. John Legend, Ludacris, Tonight. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Kemi tani për t'ju dhënë disa dhurata, Olta i ka bërë gati, për ata që kanë fituar kuicet tona deri tani. Shme jepi Olta. Kemi Fuatin që na ka gjetur censurën. Bravo, Bravo. Fuat, ka thënë. Le ta dëgjojmë nga Jo, për ta dëgjuar nuk e dëgjojmë dot. Pse? Kompjuteri paska probleme, oh, paska grip. Tash optik. Foli, foli, foli aty. Nga ato tingujve që s'e ke ndryshuar ti tani për shkak se e ke bërë ndryshe. Ja, në momentin që do lirohet, kush do lirohet? Kompjuteri. Po çuaj lirohet. Merre, merre për atë ku lirohet. Okej, okay, faleminderit. Nëse um, Fuati ka fituar një dhuratë nga Nescafe, ndërkohë Kujt i fundit ishte Gomari. Gomari, mm. un asino, siç më korrigjon uh, uh, Lori këtu me shumë të drejtë sepse në italisht tha kur uh, s-ja është e rrethuar nga zanore, nëse nuk janë dy s, do lexohet z. Kështu që azino i bie. Gomar. Gomar. Gomar. Gomar. Dy bileta për në Cineplex, ndërkohë për Shë Radio. Po. Koshere ishte po, fjala jonë. Po, koshere ishte, e di. E di. Ti kishin bletët, ha? Ku e gjete? E ka gjetur Jonida fiton një lule nga bota e luleve. A gjeta unë i pari? Ti. Tash bletët na në këtë. Po ç'më thua tash ku e gjete? Po ik tash. Po ik tash çfarë? Ik ti. U vonove shumë tash. Gjej një vend dhe ik. Shikoj se do ikin të gjithë po, pas pas. Po ikmi. Atë që. Atë latin. Le të bëjmë një pyetje tjetër nga bota e kafshëve. Miq të dashur kur një gjarpër si puna Oltës nxjerr gjuhën nuk është duke shijuar por është duke bërë këtë gjë çfarë po bën? Kujdes kur një gjarpër si puna Oltës nxjerr gjuhën po, pra. Po bën një selfie. Kur një gjarpër pra, kujdes, nxjerr gjuhën. Po vërrit si Olta. Jo, jo, jo, një gjarpër. Ai po lidhet, po lidhet. Jo nxjerr gjuhën si Olta. Kur një gjarpër si Olta. Si Olta. Si Olta. Nxjerr gjuhën. Nxjerr gjuhën. O Zoti im. Ai gjarpër. Flet gjarpëri për gjarpër, e kuptoni apo si? Nëse. Am, ata që duan të po, bëhen pjesë e shortit tonë fantastik miq të dashur që Kemi një short fantastik për të hedhur nesër për të çuar një çift tek Preveza Beach Hotel, kështu që mos harroni, keni shansin tuaj sot për të shkruar dua pushime emrin tuaj. Dërgojeni në 069 20 70 222 069 20 70 222 dhe fitoni 3 net 4 ditë në Preveza Beach Hotel, të gjitha paguara në çift në muajin shtator, dhuratë nga ne për juve, meqë po mbyllim sezonin, është vend shumë i mirë ku do ta kaloni me të vërtetë shkëlqyeshëm për këtë jam i sigurt, Ju mirëpresim që të gjithë miq të dashur uh, të na shkruani edhe një herë 069 20 70 222 dua pushime emrin tuaj dhe nuk ju kushton absolutisht asgjë. Kur kthehemi nga kjo ndërprerje fare e shkurtër do të vijojmë programin me tjera gjëra. Unë jam Blendi, kjo është Eri, ai është Altini Olta dhe Lori është këtu. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim 9:52 minuta në këto çaste. Dhe gjarpri nuhat me gjuhë. E vërtetë. Kur gjarpri nxjerr gjuhën, ai nuhat prenë. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Altini, fiton dy bileta për nesër. Bravo Altini, të lumtë, ti je fituesi i fundit për ditën e sotme. Kam përshtypjen se kjo ishte. Cineplex i ka këta filma sonte, miq të dashur, The Guardians of the Galaxy, kjo është në 3D. rojet e galaktikës. Hercules ose Herkuli në 2D dhe postieri Pat gjithashtu është një film premier, kështu që këto janë tre premierat, filma të tjerë ka boll në Cineplex tek Tegu. Gjithmonë filma shumë të mirë, por gjithçka aty është e shkëlqyer. Bileta japim uh, çdo ditë në klubin e mëngjesit për tek Cineplex. Po shkoj pak uh, mm. për ta mbyllur. Uh, Shoh pak lajmet e fundit në lidhje me këtë zotërinë që Ardianin, Ardianin e bankës. Mm. Ardian uh, Bitraj. Quhet ky. Vjedhësi i madh i bankës uh, Shqipërisë 7 miliard lekët mm -hmm. e zhdukura. E keni parasysh. Mm -hmm. Ky nuk figuron që të jetë në listat e VIP-ave tek lojtarët VIP. Çfarë ndodh është që kazinot mbajnë një listë. Se Tam. Po nuk po flasim thjesht për pika lotosh edhe kështu, por kazinot ato më të mëdha për shembull, mm -hmm. më të mhm. frekuentuarat Domethënë, nuk e di se sa i binte, po i binte një, një 5 milion lek në ditë, diçka e tillë, do me thënë. Që të ishte futur një herë, do me thënë. Shtunë, diel, të martë, premte. Çdo ditë javës. Çdo ditë javës 5 milion i linte ky, do me thënë, një 5 milion wow. në ditë. Kështu i bie, se s'del koha në 4 vjet t'i prishësh gjitha këto. Dhe ky nuk është në listat VIP. Kur hapin qitapet ata, lexohen klientët e po rregullt që kanë 1, 2, 3, 4, 5 veta, kush janë ata VIPat që prishin shumë para në kazino? Ky s'është. Se nuk është diçka e zakonshme që një njeri thjesht të vijë dhe çdo ditë të harxhojë një shumë kaq të po, madhe. Po them pra. Nuk ka asnjë sinjalizim se si ky. Dhe gjithë ky sistem i madh që paska qenë i mbrojtjes së Bankës së Shqipërisë, trajnimet e njerëzve, pagesat teknologjike, mm. kamerat e sigurisë, ku di unë çfarë ka, llogje këtu merr ato valixhen janë me tre çelësa, është një janë tre persona që mbajnë secili nga një çelës, pastaj është një person që mban çelësin e valixhes, Do të vijë ky i valixhes, të hapi valixhen, do të vijë këta secili me çelësin. U thon, është një lloj lloj kështu dhe e gjitha ka ka ka të zgjuar se vinte njëri dhe i fuste te brekët. E kupton? Se kishin imagjinuar ata, po po sigurisht, nuk e di. A po po që kjo është krejtësisht e pabesueshme. E, e puna është që njerëzit e kalojnë kështu, por këto para nuk janë para, janë paratë tona, e kupton? Ne na vodhën 7 miliard lekë. Shumë ditën e vjetër. Po po. Në fund fundit. Dhe e bukur është që këtu Nuk e di, nuk e di më vanë, ne, ne ta çosh nëpërmend, domethënë edhe na na një fytyrë na ikën edhe një fytyrë na vjen. Të vjedhësh ndonjë gjë, a të bësh ndonjë shkelje. Ktu s'paska kufi, s'paska kufi. Dhe ka plasur cipa. Dëgjova dje që kishte vajtur edhe guvernatori i bankës atje në ashtu doli pastaj Erion Braçe E kupton vetëm në Shqipëri kjo gjë, ndodh me faza, këto janë faza çfarë? Një mujore, faza dy mujore. Kjo faza e parë, apo për, për dy muaj aty të janë zhduk gjithë provat. Ç'është kjo faza? Ty të vidhet 7 miliard lek, aty veprohet menjëherë. Gjërat ndodhin sot vëlla. Provoje të vjedhësh 7 milion dollarë në Amerikë për shembull. E shikojmë se në cilën fazë dhe jemi neve uh, tani. Do flasim në një fazë tjetër më vonë pas pushimeve, domethënë uh, fjala popullore është në të. E kupton se iku kjo punë? Edhe kaq. Kështu që jemi në fazën e Tikzoj. Jemi në fazën e leshit i bie. Çuna e goca. Ikim. Mirupafshim, kalofshi bukur. Ferdinand do të vi tani, mos u mërzisni, ishin vetëm 7 miliard lek. Ciao.